Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 10, 1987 Itinalagang pangalawang obispo ng San Jose si Bishop Leo Drona, SDB. Makalipas ang isang buwan, isinagawa ang kanyang ordinasyon. Dalawamput siyam na taon na siyang salisyan ng Don Bosco nang isagawa ang kanyang episcopal appointment. Si Bishop Drona ay tinuturing na kauna-unahang Filipino Salesian priest at kauna-unahan ding Salesian bishop na Pilipino. Matapos naman ang labing pitong taon, ipinangasiwa kay Bishop Drona ang pamamahala sa Diocese ng San Pablo magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.